Broliai, mano širdies troškimas ir mano malda Dievui yra už juos, jų išgelbėjimui. Aš jiems liudiju, kad jie turi Dievui uolumo, tačiau šiam trūksta išmanimo. Nesuprasdami Dievo teisumo, jie bandė nusistatyti savą ir todėl nepakluso Dievo teisumui. Juk įstatymo tikslas Kristus atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki Mozė rašo apie teisumą iš įstatymo. Jį vykdydamas žmogus juo gyvens. Bet teisumas iš tikėjimo kalba. Nesakyk savo širdyje, kas įžengs į dangų. Tai yra Kristaus nulaipinti. Arba, kas nusileisi bedugne, tai yra Kristaus iš numirusių užlaipinti. Bet ką jis sako? Arti tave žodis jis tavo burnoje ir tavo širdyje, tai reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Raštas juk sako – kas tik jį tiki, neliks sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų viešpats turės turtų visiems, kurie jo šaukėsi. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi jie šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi įtikės tą, apie kurį negirdėjo? kaip išgirs beskelbėjo. O kasgi skelbs nesiustas? Juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną. Bet ne visi pakluso Evangelijai. Antai Izaijas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu? Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Bet aš klausiu, argi jie negirdėjo? Kaipgi ne, po visą žemę pasklido jų garsas, iki pasaulio pakraščių jų žodžiai. Klausiu toliau, argi Izraelis nesuprato? Bet Moze pirmas sako, aš pažadinsiu jūsų pavydą ne tautai, apmaudą jums sukelsiu prieš neišmanančią tautą. Izaijas drįsta sakyti, daviausi atrandamas tiems, kurie manęs neieškojo, pasirodžiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo. O Izraeliui sako, ištisą dieną aš laikiau ištiesęs savo rankas į neklusnę ir prieštaraujančią tautą.